Məsələn, müsəlmanlar ən birinci təqvalı olmazı çağıran. Və biz Ramazan ayının əvvəl günlərindəyik hələ. Və Ramazan ayından danışmaq çox olar. Xüsusən də oruçluqdan. Və ən birinci, oruç tutan adam və ya bu ay nəsib olan adam bilməlidir ki, o böyük bir dənə əməli görür. Çünki orucluq ibadətlərdən biridir. Və məhz ona görə Allah subhanətələ bizi yaradıb, ona ibadət eləmək üçün. O bunu əməlləyir, yaşayır onunla və Allah subhanətələ əmrini tabitçiliyin bildirir. Və xüsusən də bu ibadət, qardaşlar, başqa ibadətlərdən nədə fərqlənir? Bu ibadət bir ay və ən çox e, müddət vaxt alan ibadətdir. Məsələn, namaz, namaza fikir versək, namaz bir neçə dəqiqədən ibar ibarətdir. Həc bir neçə gündən ibarətdir. Zəkat da bir neçə dəqiqələrdən ibarətdir. Amma orucluq isə qardaşlar, bir ay davam eləyib və gün çıxandan ta batanacan davam eləyib bu ibadət. Bu da xüsusiyyətlərindən biridir, orucluğun. Və məlumdur ki, ibadətin də qəbul olmağı üçün şərtlər var. O şərtlərdən biri gərək Allah üçün olmalıdır. İbadət istəyir Allah üçün olsun. Və həmçinin ikinci şərtdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm necə eləyib odur. Və həmçinin ibadətdə olan şərtlərdən də həmçinin qardaşlar ibadət edəndə gərək günahdan uzaq olasan. Çünki ibadətlə günah qarışsa bir-birinə o ibadət qəbul olunmur. Ona görə məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, qəsb olunan torpaqda namaz batildir. Çünki kimsə haqqını girib almışsan torpağı, orada ibadət edirsən. Qəbul deyil. Və ya məsələn haram pulla həcc edən ibadəti batildir. Çünki haram zəndi qurulub. Və ya məsələn tutaq ki, həmçinin başqa ibadətlər və orucluq da həmçinin yavaşlar. Oruç tutan adam Gerək günahlardan çəkinə, günahları tərkiliyə. Yoxsa orucun qəbul olmağına mani olur. Və həmçinin, qardaşlar, orucluqda olan hikmətlərdən, hansı ki, biz bu əməli edirik, ən həqiqi ixlas bu ibadətdə görsənir. Həqiqi ixlas. Bu da xüsusiyyətlərdən də orucun. Çünki başqa e, ibadət, başqa ibadətlər insanların qabağında eləyirsən. Hətta bir nəfər də olsa görürsən el. Amma orucluq yox. Orucluq xəlvətdəsən. Belə girə bilərsən. Və evdə soyuducu var. Və soyuducunun içində sərin su var. İçə bilərsən. Lakin içmirsən. Gözləyirsən və sənlə Rəbbinin arasında olan məsələdir. Bu da orucun xüsusiyyətlərindən qardaşlar. Ona görə Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hədisi qüçüdə deyir ki, Allah Taala buyurdu ki, orucluq mənim üçündür və onun savabını mən verirəm. Və insan öz ixtiyarı ilə ac qalır, susuz qalır, öz ixtiyarı ilə. Məcbur olunmur. Öz ixtiyarı ilə seçir. Aclığı, susuzluğu, şəhvətlərdən özünü qorunmağı öz ixtiyarın olur. Və həmçinin bu nəyə gətirib çıxardır? Təbii ki, belə əməl səbəbləri gətirir, yaxşı səbəblərə. Ən birinci duaların qəbul olmağına. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç nəfərin duası rədd olunmaz. Onlardan da biri oruç tutanın duası. Yəni, bu əmələ görə. Bəmçinin, qardaşlar, bir dənə duaların qəbul olmağı işin görmür oruçdur. Həmçinin günahların bağışlanmağı Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, kim Ramazanı iman ilə və savaba nail olmaq üçün o cür tutsa, Allah subhanətlə onun keçmiş günahlarını yuyur. Fikir versən, oruc günahları yuyur həmçinin. Bənim üçün, qardaşlar, hikmətlərindən həmçinin bizə səbirli olmağa tərbiyələndirir. Səbirə aparır. Səbirli olmağa deyir. Orucluq öyrədir bizə Dünyada ən şirin şey insan üçün. Üç şirin şey var. Əsas. Və ya şirin şeylərdən əsaslarından biri. Yeməkdir, içməkdir, şəhvətdir. İnsan səbir deyir ona. Bu tərbiyədir. Tərbiyədir, qardaşlar. Və həmçinin orucluğun hikmətlərindən həmçinin insan sağlamlığı aparır. Çünki necə bilirsiniz, qardaşlar, cisimdə istirahətə ehtiyacı var xüsusən də daxili əzaların eh, ehtiyacı var. Yəni, fikir verirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm daxili əzalar üçün də yer ayırıb. Deyib, mədə üçün deyib, mədəni qorumaq. Əsas da mədədir insanda. Və orucluq elə bir ki, istirahat verirsən. 11 ay istirahat vermirsən, heç olmasa bir ay istirahat verirsən, öz əzaları var. Və insan özü də hiss eləyir. Özü də hiss edir ki, oruç tutanda rahat olur. Yüngülləşir, rahat olur. Və həmçin orucluq, yəni tibbi cəhətdən də insan sağlamlığı aparır. Həmçin qardaşlar, bu Ramazan, bu orucluq insanın qəlbini təmizləmək üçün fürsətdir. Qəlbini təmizləmək üçün fürsətdir. Yəni, salih əməllər təbii ki, qəlbi təmizləyir, qəlbi ağardır. Ona görə qardaşlar, bu ibadəti biləndən sonra nə lazımdır bizə? Bu ibadəti necə başlayaq? İndi biz Ramazanın əvvəl günləndəyik. İbadət başlanmalıdır tövbə ilə. Həm birinci tövbə eləməliyik günahlarımızdan. Nə etmişik, nə səhvlər, xətalar, günahlar gerək tövbə eləyək. Ən birinci tövbə ilə başlamaq lazımdır. Və tövbə elə əməldir ki, həm əvvəldə tövbə eləyirsən, həm axırda da. Tövbə həmişə tələb olunur, olunan ibadətdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gündə 100 dəfə tövbə eləyərdi. Düzdür, o nədə o günah eləyirdi? Sadəcə müəllim idi, bizi göstərirdi. Gündə 100 dəfə tövbə eləyirdi. Ona görə Allah subhanətələ buyurur ki, وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا Eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. Nur suresi 31. ayet. Yani Allah subhanahu buyurur ki müminlere müraciət edin, müminlere değil mi günahkarlara? Bir ey, ey, ey müminler necat tapmaq üçün hamımız Allah subhanahu tövbə edin. Və tövbənin məqamı böyüdür. Vallahi sevindirən əməllərdəndir. Yaxşı, tövbədən sonra nə, nə lazımdır? Oruç tutan adam üçün vaxta rayət eləmək, vaxta fikir vermək. Orucluq həmçinin qardaşlar bizə öyrədir vaxtı necə, vaxta necə rayət eləməlisən. Fikirsən, çıxırı fikir versən dəqiqələr, hə, indi bu saat 5 dəqiqə qaldı, dayandım. Hə, oruc, iftar vaxtı 5 dəqiqə qaldı, açdım. Rayət edirsən vaxta. Belə həmçinin tərbiyyədir. İnsan gəlir vaxtını rayət elə, baxmalıdır. Vaxtıva fikir verməlisən. Hədər yerə gedməməlidir vaxt. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fikir versək, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hərdən gecə vaxtı o qədər namaz qılardı ki, daha doğrusu çox yox, sadəcə çox dayanardı. Çox dayanardı. Çünki gəlmir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 11-dən artıq qılıb və ya başqa rivayətdə 13-dən artıq. Necə Ayşə radiyallahu anh müminlərin hansı deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə Ramazanda, nə də qeyrisində 11-dən artıq qılmazdır başı uzadardı namazı. Ona görə sahabələrdən biri deyir ki, bir gün gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi təkbir elədi. Dedim ki, yanım yanında namaz qılım. Rasul sallallahu aleyhi Fatihə oxuyandan sonra başladı Bəqərəyə. Sahabə deyir, yanmışam. Bəqərə qutardı, sonra keçdi Əlimrana. Sahabə deyir, artıq yorulurdum, yanılmırdı. Yəni, Rasul sallallahu aleyhi belə ibadət edirdi. Ona görə ayaqlar hərdən şişəndə e, möminlərin anası deyərdi, ya Rasulallah, Allah subhanətə sən keçmiş və gələcək günahları bağışlayıb. Yəni bu, bu qədər ibadət edirsən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyərdi ki, e, istəməzsən ki, mən Allah şükür edən qullardan olum. Yəni vaxtın sərf edir ibadətə. Hədər buraxmır. Həm yatır, kifayət qədər yatırdı, kifayət qədər də ibadət edirdi, hər şeydə vaxt ayırmışdı. Və həmçinin qardaşlar, fikir veririk, məsələn, sahabələrə də sahabələrə də fikir verir. Vaxtlarından sər sərfəli istifadə edirdilər. Mesela Abu Bakır radiyallahu anhu və Abu Bakır radiyallahu anhu qəlbi yumuşaq idi. Yəni, tey ağlayırdı. Xüsusən namazda. Ona görə möminlərin anası o vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, xəlifəliyi elan eləmək istədi. Ayşə radiyallahu anh istəmədi. O vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi dedi ki, Ayşə ki, dinə atan diyansın imam. Ayşə radiyallahu anh dedi ki, başqası diyansın. Çünki qəlbi yumşaq idi, ağlayırdı namazda. Və Omar bin Xattab isə radiyallahu anhuma Əli bin Əbi Talibin kürəkəni ağlamaqdan göz, o yaşların yeri bilinirdi, qaralmışdı. Çıxmaq ibadət edirdi xəlvətdə. Yəni, vaxtdan hələ belə sərf eləmiydilər. Gör nə qədər biz uzaqlaşmışıq o mənalardan, o hikmətlərdən, o anlayışdan, baxışlardan. Həmçə Osman radiyallahu Osman radiyallahu bir dənə rükətdə hərdən olurdu ki, bir dənə Quran oxuyurdu. Bir dənə Quran oxuyurdu. İşte 5-6 dənə Qul huvallah, Qul əvzü rəbbil nas, Qul əvzü bil fələq, 3 dənə surə əzbələmişik. Onu da bir əsli təkrarlamasa, görsən çaşırıq. Hey! Eyibdir. Həmçə Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anh Ali ibn Əbi Talib də Omar Xattamın qaynatası idi. O da gizlin ağlayırdı və deyirdi ki, dünyayı mən boşamışam, üç dəfə talaq vermişəm dünyaya. Yəni, elə vermişəm ki, talaq bir də qayda bilməsin mənə. Yəni, bunlar salihlər idi. Yəni, vaxtlarından səməli istifadə edirdilər. Və həmçinin, qardaşlar, bu Ramazan, orucluq, fürsətdir zamanlar üçün. Cavanlar üçün fürsətdir. Necə istifadə edə bilər cavan? Ən birinci, öyrənməlidirlər. Görürsən, Ramazan səni məcbur ilə öyrənəsən. Soruşursan özün, az belə oldu, orucluq pozuldu, birdən şuurdan sonra yiysən, məcbursa öyrənməyə, Ramazan səni aparı öyrənməyə, elm öyrənməyə. Hikmətlər çoxsa yadışlar. Öyrənmək və sonra əməl demək. Görürsən, öyrənən kimdə əməl edirsən. Öyrədir səni. Başqa da Başqa əməllər də belə olmalıdır. Və həmçinin <clears throat> bu ibadəti elə yanaşma lazımdır, qardaşlar. İbadət kimi. Bu adət deyil. Yəni, bəziləri ibadətə adət kimi baxır. Deyir, hamı qılır, mən də qılıram da. Elə deyil. Onda o ibadətə savab da qazanmayacaqsan. İbadətə ibadət kimi yanaşma lazımdır. Adət kimi yox. Və həmçin, qardaşlar, <clears throat> Ona görə Peyğəmbər s.ə.v nə deyib? Kim Ramazanı iman ilə, iman ilə, yəni Allah subhanətə rizasını qazanmaq üçün, Allah subhanətə ibadət edib ondan savab qazanmaq üçün o cür keçirsə və, ona, və savab qazanmaq üçün o cür keçirsə, yəni adətən yox, yəni ibadətdə olmalıdır bu. İbadətdə sevgi, qorxu və həmçin ümid, üç şey olmalıdır hər bir ibadətdə sevgi, qorxu, ümid olmalıdır. Ona görə, qardaşlar, bu fürsətdir xüsusən cavanlar üçün da. Və həmçinin, ə, <clears throat> e, həmçinin necə bilirsiniz, Ramazan ayı həmçinin şükür eləmək üçün şükür eləmək üçün fürsətdir. Və neymət də həmçinin. Çünki xüsusən də biləndə ki, elə qardaşlar var ki, onların nəsib olmadı bu. Elə müsəlmanlar var ki, onlara nəsib olmadı bu Ramazan. Ola ki, sənə nəsib oldu. Bu nəyə aparır səni şükürləməyə? Bu ay hələ-belə baxmayın. Sələflər 6 ay qalmış artıq hazırlaşırdılar Ramazana. Yəni biz bu ayda ona görə səmərəli keçir. Elə belə baxma, nə bu ada qəfləti gedəsən. Həmçin, qardaşlar, <clears throat> Həmçinin qardaşlar, xüsusən cavanlara vay fürsətdir. Xüsusən bilməyənlərə Quran oxumağı öyrənməyi. O müsəlman ki, Quran oxuya bilmir ərəbcə, o evdə onun üçün. Hey, yəni, oruç hərfləri öyrəndik. Lafın sözləri yoxdur, hərfləri var. Onları öyrəndik. Öyrətdilər. Ərəb dili, Quran-ı kərimin hərfləri, onu bilməmək Oradan da eyibdir müsəlman üçün. Ona görə fürsətdir. Fürsətdir öyrənəsən. Oxumağı öyrənəsən. Quran oxumağı, Ramazan bayı öyrəşdirir bizi. Quran oxumağı, öyrənməyi, gecə namazlarını kılmağı. Təsələ bir ay taravih qılan, gecə namazdan sonra rahatlaşar. Gör, nə yaparız Ramazan? Həmçinin sədəqə, həmçinin oruç tutana iftar vermək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kim oruç tutana iftar versə, oruç tutan savabı ona gəlir. Və oruç tutanın savabından azalmaq şərti ilə. Səsələ bir nəfə iftar versin, savab gəlir. Oruç tutduğu müddəti savabı sənə də gəlir. Lakin Allah subhanə hikmətinə və rəhmətinə odur ki, ondan da azalmır. Əhməd rivayət edib, Tirmiz rivayət edib və həmçinin məscidlərə lazım olmaq, yəni məscidlərə Ramazanda xüsusən məscidlərə rayət eləmək gəlişində. Və həmçinin qardaşlar, ömrə eləmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Ramazan ayında ümrə həc misalındadır. Başqa rivayətdə gəlir ki, kim Ramazanda ümrə eləsə, mənimlə həc eləmiş kimidir. Mənimlə həc eləmiş kimidir. Allah subhanələ nəsə eləsin hamıza. Və həmçinin qardaşlar, həmçinin dua eləmək, zikr eləmək, namazdan bulanıqsa öyrədir bizə oruçdur. Gözləri qorumaq, gözləri qorumaq, dili qorumaq, qulağı qorumaq filan üçün öyrədir qardaşlar. Və həmçinin nə öyrədir bizə Ramazan qardaşlar? Bəzi şeyləri tərk eləməyi. Məsələn, sigaret çəkməyi. Bu haramı tərk eləməyi Ramazan bizə kömək edir. Ona görə fürsətdir. Yəni, indi tərk eləməsən, hansını tərk edirsən? Aydın da haramdır. Haramdır sigaret çəkmək. Qəlyan da həmçinin. Qəlyan ondan da pisdir. Yəni, tibbi cəhətdən həkimlər də deyir ki, qəlyan siqaretdən də pisdir. Qəlyan çəkmək də haramdır. Mənim növmünə yaraşmır küsürləmək havaya. Və həmçinin kömək nədir, fürsətdir nədir? Haramlardan çəkinməyə, haramlardan da bir müaxnəyə qulaq asmaq fürsətdir. Və həmçinin qardaşlar, nəyə fürsətdir? Çox zarafata mənasız, mənasız gülüşlərə, fürsətdir. Bunları tərk eləməyə. Və həmçinin pis adamlarla durub oturmağı fürsətdir. Çünki Ramazanda onların az otursan. Çalış Ramazandan sonra davam elə. Və oturmaya çal. Və həmçinin qardaşlar, e, dilin bəlalarından, şərlərdən və s. Hamısı bunlar biz bu ayda, bu ibadətdə fürsətdir. İstifadə elə. Elə belə ayda deyilsən, elə belə əməldə deyilsən, şərəflən əldəsən. Allah subhanət hala e, bu ayı vəsf eləyəndə buyurur ki, bu ay Quran ayıdır. Şəhr-ü Ramadan əlləzi fiyhi unzilə Quran. Şəhr-ü Ramadan əlləzi unzilə fiyhi Quran. Hudan lilnəs və beyinəti minəl huda vəl furqan və ayə. Bəqərə surəsi 185-ci ayədir. Yəni Allah subhanət bu ayı vəsf eləyib, bir bu ay Quran ayıdır. Və kifayətdir ki, savablarını biləndə, yəni necə əməl tutursan, necə əməl ə, e, əməldəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, oruç tutanın ağzındakı iy Allah yanında ən gözəl ətirdən də yaxşıdır. Oruç tutanın ağzındakı iy Allah yanında ən gözəl ətirdən də yaxşıdır. Və ya başqa hədisdə buyurur ki, cənnətdə qahı var. Onlar oruç tutanlar keçəcək. Şeytan vəsvəsələri zəifliyir, zəncirlənir. Cənnət qapıları açılır, cənnət qapıları bağlanır. Baba, o ayda gecə var. Min aydan əfsəldir. Yəni, kim bundan tutmur orucu, gör nə boyda qafildir və bədbəxtdir. Gör necə özün məhrum eləyib, nələrdən məhrum eləyib. Allah subhanət hələ bizə işi faydalardan etsin. Allah subhanət hələ xalqımızı hidayət versin. Allah subhanət hələ ölkəmizdən kimi müsəlman kələm xətadan, bəladan qorusun. Allah subhanət hala o müsəlmanlar ki, xəstədirlər, ya Rab, onlara şəfa ver. Ya Rab, bizi fitnələ məhlindən qoruy. Ya Rab, meclimizin tam asılmanı kömək ol.